Kao što je rekao Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam, doista u ljudskom tijelu postoji jedan organ koji ukoliko je zdrav, zdravo je cijelo tijelo. I ukoliko je on pokvaren, pokvareno je cijelo tijelo Ela vahijel kalb. A zar to, zar nije srce? U drugom hadisu, poslanik sallallahu alayhi wa sallam govoreći o važnosti srca, rekao je, doista Allah subhanahu wa ta'ala ne gleda u vaše likove, u vaše izglede, vaša tijela, već gleda u vaša srca i vaša dijela. Zato u ovom serijalu emisija govorimo o našem srcu i prijeko potrebnim osobinama koje se moraju nalaziti u njemu, to jest našem srcu. U našim prethodnim emisijama govorili smo o osobini iskrenosti. Koliko je bitna iskrenost, kako je postići, koje plodove koristi dobivamo ukoliko budemo iskreni radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Također jedna od posebnih osobina koje se moraju nalaziti u srcu svakog vjernika i svake vjernice jeste ubjeđenje ubjeđenje je posebna blagodat. Jer kako da čovjek voli Allaha subhanahu wa ta'ala, kako da čovjek bude iskren prema Allahu subhanahu wa ta'ala, kako da čovjek se istinski oslanja samo na svoga gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala, da strahuje samo od njega, da se nada samo njemu, da žudi za njim, ako nije ubijeđen u Allaha subhanahu wa ta'ala. Onaj koji dostigne ovaj stepen, da je ubijeđen u svoga gospodara, onda zasigurno on će doživjeti sve ove prethodne koristi, sve ove prethodne blagodati. Onda će i sigurno vjerovati u Allaha subhanahu wa ta'ala, onda će sigurno voljeti svoga gospodara, žudit će za njim, oslanjit će se samo na njega, strahovati od njega i mnogo, mnogo šta drugo. Zato ubjeđenje, jekin, kako se kaže, posebna je blagodat i posebna osobina koja treba da krasi svakog vjernika i svaku vjernicu. Stoga veliki islamski autoritet Ibnul Qayyim Rahimehullahu ta'ala o ovoj osobini kaže prelijepe riječi, kaže jeqin, ubjeđenje je osnova svih dijela srca, svih osobina koje se trebaju naći u srcu. Svih osobina koje treba da krase srce, njihova osnova jeste jeqin ubjeđenje. A opet te osobine srca osnove su dijela srca ljudskih organa. Dakle, bitno je da radimo, međutim bitnije od toga jeste da naše srce bude ispravno. A naše srce ne može biti ispravno osim sa ubjeđenjem u Allaha subhanahu wa ta'ala i sve ono što dolazi od Allaha subhanahu wa ta'ala. Plemeniti ashab Abdullah ibn Mas'ud radijallahu ta'ala govoreći o ovoj osobini, o jakinu, ubjeđenju, kaže strpljenje predstavlja polovinu imana – dok ubjeđenje predstavlja cijeli iman. Strpljenje, da čovjek bude strpljiv u vjeri Allaha subhanahu wa ta'ala, to je polovina njegova imana. Ali da bude ubijeđen i da bude zadovoljen, to predstavlja polovicu imana. Svakako, počesto svima nama dešavaju se iskušenja, problemi, tegobe, neugodne situacije i čovjek trpi, strpljivo ih podnosi. Međutim, ponekada se nekome i požali. Ponekada možda i kaže neku riječ koja ne dolikuje i slično. Međutim, onaj koji je ubijeđen da je to iskušenje od Allaha subhanahu wa ta'ala. Da je ta tegoba koja je došla od Allaha subhanahu wa ta'ala došla je da ispita njegovo strpljenje da ispita njegovu vjeru. I on je zadovoljan Allahom subhanahu wa ta'ala i njegovom odredbom ubijeđen je da je to došlo od Allaha subhanahu wa ta'ala zasigurno takav je bolje vjere od prethodnog. El Mughira ibn Amir rahimahullahu ta'ala kaže zahvalnost šukr, zahvalnost predstavlja jednu polovinu imana, strpljenje predstavlja drugu polovinu imana, a jakin, ubijeđenje, u Allaha subhanahu wa ta'ala i sve ono što dolazi od Allaha subhanahu wa ta'ala objedinjuje sve ovo obuhvata cijelu vjeru. Zato je Allaho poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem kada je upitan o najboljem dijelu rekao imanun la šakafi. Iman, vjera o koju nema, ama baš nimalo sumnje. To je najbolje dijelo. Da čovjek čvrsto vjeruje i da ni u šta ne sumnja, ni u šta u ono o čemu je obaviješten od Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Dakle, jekin ubjeđenje posebna je blagodat. I ova blagodat, jekin ubjeđenje, suprotno je sumnji, suprotno je šeku. Ne može se postići osim sa ispravnim, čvrstim šarijetskim znanjem. Znanjem iz Kur'ana i sunneta. Ispravno znanje jeste znanje koje proizilazi iz Kur'ana i sunneta. Kao što je rekao veliki islamski učenjak Ibn Qajim rahimahullahu ta'ala, al ilmu kala Allahu wa kala Rasuluhu, kala sahabatu hum ulil irfani, la ilmu nasbuka lil khilafi sefahatun bejna Rasuli u bejna kavli fulani. Znanje ono što kaže Allah i što kaže Allahov poslanik i što kažu ashabi, tumačeći šta je rekao Allah, šta je rekao Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, jer su oni prisustvovali objavi, jer su oni živjeli sa Allahovim poslanikom Muhammedom sallallahu alaihi wa sallam, nije znanje da se ostaviš riječi Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, a da se prihvatiš nečijih drugih riječi. To nije znanje, već je to ludost, to je suludost. Zato ne može čovjek biti ubijeđen u Allahovu vjeru ili u neki propis iz Allahove subhanahu wa ta'ala vjere sve dok ne bude imao ispravno šerijatsko znanje o tom propisu, zatim da to šerijatsko znanje ispuni cijelo njegovo srce, da obvlada njime. Dakle, ne može čovjek biti ubijeđen sve dok kod sebe ne bude imao šerijatsko znanje i da to znanje obvlada, obvlada njime, odnosno da bude ubijeđen u to šerijatsko znanje, u taj propis. Mnogi ljudi tvrde da vjeruju u džennet, da vjeruju u džehennem. Međutim, kada pogledaš njihova dijela, da li doista čine dijela koja vode do dženneta i da li se ostavljaju grijeha koji vode do džehennema, kod mnogih muslimana naći ćemo upravo dijela koja vode do džehennema. Da čine dijela koja vode do džehennema, a ne koja vode do dženneta. Zašto? I oni kažu, jeste, znamo mi da je to zabranjeno. To je haram. Alkohol, piti alkohol je haram. Blud, haram. Haram kocka, kamata, sve je to haram. Znamo da je to zabranjeno, međutim i dalje se bave time. To što znaju, imaju dakle znanje o tome, međutim nisu ubijeđeni u to znanje. Nisu ubijeđeni u to znanje. Da su ubijeđeni da doista će kušati džahennemsku vatru, da su ubijeđeni također u džahennem, da džahennem postoji, da su ubijeđeni u sudnji dan, proživljenje, ahiret, drugi svijet i kažnjavanje u džennetu i džahen, kažnjavanje u džahennemu i uživanje u džennetu, da su ubijeđeni u to, da vjeruju u to, kao da gledaju svojim očima džennet i džahennem, zasigurno ne bi činili dijela koja vode do džahennema. Zato, dakle, da bi čovjek bio ubijeđen, mora imati ovo dvoje. Mora imati kod sebe ispravno šarijetsko znanje i mora da to znanje obvlada njime, njegovim srcem jeli kao što kaže šehhul islam ibn Taymiye rahimehullahu ta'ala, jaqin, ubjeđenje, čvrsto znanje u srcu nakon kojeg srce biva potpuno jeli smireno. Također kaže Al-đunaid rahimehullahu ta'ala, jaqin je čvrsto nastanjivanje znanja u srcu nakon kojeg takvo znanje ne odlazi, ne napušta srce, niti se, niti se mijenja. Pojedini učenjaci kažu govoreći o važnosti jekina, i ovoj blagodati kažu da se jekinom posmatra drugi svijet. Kao što svojim očima gledamo ovaj svijet, pojavni svijet, svijet, dakle dunjaluk na kojem živimo, isto tako vjernici koji su ubijeđeni sa ovom blagodati, sa jekinom, gledaju drugi svijet, posmatraju drugi svijet, odnosno oni su ubijeđeni u sve riječi Allaha subhanahu wa ta'ala koje govore o džennetu, džehennemu, o drugom svijetu, onome što je skriveno od naših očiju, a obaviješteni smo o tome. Vjernici kao da gledaju sve to. Zbog čega? Na osnovu čega? Na osnovu ove velike plemenite osobine, osobine ubjeđenja jakina. <clears throat> Allah subhanahu wa ta'ala, budući da je ova osobina i takako važna, pogledajte koliko je važna, kaže Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, ona je srž osnova svih drugih svih drugih osobina. I Allah subhanahu wa ta'ala zbog toga o njoj mnogo govori u Kur'an i Kerimu, na razne načine. Pa kaže da je to osobina vjernika i naprotiv tu osobinu spomnje Allah subhanahu wa ta'ala odmah na početku svoje knjige. Kada Allah subhanahu wa ta'ala nakon sure Al-Fatiha otpočinje sa surom Al-Beqare u prvi ajetima, prvih pet ajeta govori o osobinama istinskih vjernika, pa kaže وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُقِنُونَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُقِنُونَ I oni su u ahiret ubijeđeni. I oni su u ahiret ubijeđeni. A Allah subhanahu wa ta'ala kada govori o vjernicima i uz vjeru, uz iman spominje određene osobine, onda te osobine su obavezne. te se osobine obavezno moraju postići, jer ono što Allah subhanahu wa ta'ala spominje uz iman, koji je obavezan, sve dakle ono što Allah subhanahu wa ta'ala spominje uz njega, to je također obavezno, to se mora postići, ukoliko se ne postigne, onda nema, onda nema ni imana. Također Allah subhanahu wa ta'ala u svojoj knjizi govori da ajete, <clears throat> svoja znamenja, koja je dao u nama i oko nas, ajete koje je objavljivao svojim vjerovjesnicima i poslanicima i pored njihove jasnoće, i pored njihove očiglednosti, i pored njihove veličine. Sve je to dostupno da to ljudi vide, da pročitaju i slično, ipak pouku i svega toga ne uzimaju osim oni koji su ubijeđeni. Od svega toga ne okorištavaju se osim oni koji su ubijeđeni. Oni su ubijeđeni da je to od Allaha subhanahu wa ta'ala da ovo što vidimo oko sebe i što vidimo u sebi, to nam je Allah subhanahu wa ta'ala dao, zato se samo takvi i okorištavaju. Oni koji nijemo i nemarno prolaze pored svega toga, kako da se okoriste. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala, وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتٌ لِقَوْمِ يُقِنُونَ I u vašem stvaranju, i u stvaranju svega što se kreće po zemlji, dokazi su jasni znakovi za one koji su ubjeđeni. Također kaže o fil ardi ajatul lil muqinin i na zemlji se nalaze ajeti, jasni dokazi, znamenja za one koji su ubjeđeni. Prelijepo Allah subhanahu wa ta'ala kaže hada besairu lin nas wahudan wa rahmatun li qaumin yuqinun ovo su jasna znamenja svim ljudima ovo je očigledno za sve ljude međutim uputa su i milo samo za one koji su ubijeđeni, subhanallah. Uputu i milost u ovim znamenjima nalaze samo oni koji su ubijeđeni, samo se oni okorištavaju. Također, Allah subhanahu wa ta'ala govori da pred sudnji dan, kada se počnu nizati veliki predznaci sudnjeg dana, pa jedan od zadnjih predznaka sudnjeg dana bit će pojava životinje, velike ogromne životinje koja će se pojaviti izaći iz zemlje i obilježit će svakog čovjeka, dakle koji se zadesi, koji bude živ, obilježit ga je li on vjernik ili nevjernik. Pa nevjernike, grešnike obilježit će na poseban svojstven način zbog čega, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, en nase kanu bi ajatina la yuqinun, zbog toga što ljudi u naše ajate, u naše dokaze nisu bili ubijeđeni. Većina ljudi vjeruje samo onako na jeziku. Kada mu je dobro, kada je sve potaman, kada ide dobro i on je dobre vjere i on je smiren, staložen. Međutim, ukoliko se desi problem, desi se nekakva nedaća, on ostavlja sve. Ostavlja i vjeru, srdi se na Allaha, srdi se na Allahu odredbu, na sve. Dakle, nije čvrstog ubjeđenja, nije prave prave vjere. Također, Allah subhanahu wa ta'ala obavještava o stanovnicima džahnama, stanovnicima vatre da oni nisu bili ubjeđeni. Zbog toga su ušli u vatru. Pa Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقْ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا Kada vam se govorilo doista Allahovo obećanje istina i sudnji dan, u to nema ama baš nimalo sumnje, on će nastupiti kultom ma nedri mesa'atu inna dhunnu illa dhanna wama nahnu bi mustajqinin. Vi ste govorili, mi ne znamo šta je sudnji dan, mi samo pretpostavljamo, nismo ubijeđeni da će on nastupiti. Dakle, razlog ulaska u džehennem jeste također nepostojanje ove čvrste vjere, nepostojanje ubjeđenja, zato je ovo i tekako prijeko potrebna osobina za svakog onoga koji želi sebi spas, uspjeh i na dunjaluku i na ahiretu. Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem također mnogo govori o ovoj, o ovoj osobini o jeqinu, ubjeđenju. Pa u hadisu Ebu Hurere radijallahu ta'alan prenosi se da mu je Allah poslanik sallallahu alaihi ve selleme dao svoje papuče i rekao idi s ovim mojim papučama pa koga god usput sretneš izvan dakle ove bašte koga sretneš jeli na putu da svjedoči da nema drugog istinskog Boga mimo Allaha subhanahu wa ta'ala i da je u to ubijeđen svim svojim srcem, ti ga obraduj, ti ga obraduj džennetom koga god sretneš, da tvrdi da nema drugog istinskog Boga. Mimo Allaha subhanahu wa ta'ala i da je u to ubijeđen. A čuli smo šta znači biti ubijeđen. Da ima šarijatsko znanje i da radi po tom šarijatskom znanju. Da ima šarijatsko znanje na osnovu kojeg ispravno vjeruje, zatim da postupa po tim. Da to šarijatsko znanje obvlada cijelim njegovim srcem i cijelim njegovim tijelom. Da što god kaže, što god uradi, čak i čemu god razmišlja da je to u skladu sa Kur'anom Kur'anom i sunnetom. Pa kaže i koga sretneš da vjeruje u Allaha subhanahu wa ta'ala na ispravan način, da je Allah subhanahu wa ta'ala jedan jedini istinski Bog i da je u to ubijeđen svim svojim srcem, ti ga obraduj džennetom. Kada je Allaho poslanik sallallahu alaihi wa sallam čuo Bilala da uči ezan, pa kada je učio ašhadu an la ilaha illallah wa ašhadu anna Muhammeda Rasulullah, rekao je Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam, onaj koji kaže isto ovo s ubjeđenjem, s ubjeđenjem. Šta je ubjeđenje? Rekli smo, onaj koji svjedoči ispravno na osnovu Kur'ana i sunneta da je Allah subhanahu wa ta'ala jedan jedini istinski Bog i da je Muhammed Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam i da postupa po tome. Pa je rekao, onaj koji kaže isto ovo s ubjeđenjem, taj će ući u džennet. Također Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem čuli smo kada je bio upitan o najdražim dijelima, o najboljim dijelima, rekao je imanun la shakka fi. Vjera u koju nema ama baš ni malo ni malo sumnje. Zbog toga Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada god bi se našao u skupu sa svojim ashabima i trebali bi da napuste skup, dovio bi svome gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala između ostalog da da im podari njemu i njegovim ashabima da im podari ubjeđenja. Pa bi govorio Allahu, gospodaru naš, podari nam bogobojaznosti koja će se ispriječiti između nas i grijeha da ti činimo, podari nam dobrih dijela pokornosti tebi s kojima će se naše deređe kod tebe povećavati i podari nam ubjeđenja s kojim ćemo lakše podnositi te gobe nedaće koje nas nalaze na Dunja dunjaluku. Također prenosi se od Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam da je rekao popravak prvih generacija ovoga naroda bio je u skromnosti i ubjeđenju. Zašto se i na osnovu čega, kako ashabi popravili sa skromnosti? Nisu mnogo žudili i bili su ubjeđeni. Ono što je kod Allaha subhanahu wa ta'ala sigurno će im doći. I ono što je kod Allaha subhanahu wa ta'ala to je najbolje za njih. Dočim kaže propast zadnjih generacija, dakle nas, ovoga naroda, ovoga ummeta, sudnji dan, desit se nad onim ljudima koji budu škrti i koji se budu mnogo nadali. Propa zadnjih generacija jeste u škrtosti i dugim nadama. Također prenosi se u hadisu Ebu Horeire radijallahu talan da je Allaho poslanika alaihi salatu wasalam rekao dovite Allahu s ubjeđenjem da će vam se odazvati. Dovite Allahu s ubjeđenjem da će, da će vam se odazvati. Znajte da se Allah ne odaziva dovi onoga čije srce nemarno prema toj dovi. Onaj dakle koji ne vjeruje, onaj koji samo formalno uči tu dovu, ne. Vi učite dovu s ubjeđenjem da će vam se Allah subhanahu, subhanahu wa ta'ala odazvati. Nemojte doviti pa reći ja sam dovio, Allah mi nije uslišao moju dovu, nije mi se odazvao i slično. Također, islamski učenjaci mnogo su govorili o ovoj osobini. Savjetovali su sve nas da izgrađujemo kod sebe ovu osobinu, da je ova osobina prijeko potrebna svima nama. Pa na čelu tih velikih islamskih učenjaka svakako jesu ashabi. Ebu Bekar radijallahu talan kaže doista ljudima nije dato veće dobro na dunjaluku od ubjeđenja i zdravlja. Ono što je uh, najbolje dato ljudima jeste ubjeđenje, odnosno čvrsta vjera, šarijetsko znanje i postupanje po tom šarijetskom znanju i zdravlje, pa molite Allaha subhanahu wa ta'ala za to dvoje. Također je rekao Ebu Bekr radijallahu ta'ala, plemenitost našli smo u bogobojaznosti, bogatstvo našli smo u čvrstom ubjeđenju, a ugled i veličinu našli smo u skromnosti i blagosti. Plemenitost našli smo u bogobojaznosti, a bogatstvo i dobrih dijela i imetka našli smo u ubjeđenju. Ubjeđeni smo da ono što se nalazi kod Allaha subhanahu wa ta'ala da će nam sigurno doći. Da je to najbolje za nas. Zato čovjek jeli, odaziva se svemu onome što Allah subhanahu wa ta'ala traži od njega. Ibn Mas'ud radijallahu ta'ala ni rekao jeqin ubjeđenja obuhvata cijelu vjeru. Amar ibn Yasir radijallahu talan rekao je smrt je dovoljan savjetnik Ubjeđenje je dovoljno bogatstvo, a činjenje ibadeta dovoljno je zanimanje da se zanimaš nečim, najbolje je da se zanimaš sa ibadetom, obožavanjem Allaha subhanahu wa ta'ala, a bit ćeš bogat ukoliko budeš ubijeđen. Hasan al-Basri rahimehullahu ta'ala rekao je, nikada rob neće biti istinski ubijeđen u džennet i džehennem, a da se neće i poniziti pred Allahom subhanahu wa ta'ala, iskazati svoje srahopoštovanje prema njemu i ustrajati na njegovom putu sve do svoje smrti. Dakle, onaj koji je ubijeđen, onaj koji ima šerijetsko znanje, i radi po tom šerijaskom znanju. Ebul Varrak, rahimehullahu ta'ala, rekao je, jekin ubjeđenje vlada srcem, njime se postiže potpuni iman i potpuna spoznaja u Allaha subhanahu wa ta'ala. Imam al-Bayhaqi, rahimahullahu ta'ala, kaže, jekin je smiraj srca prilikom činjenja nekog dijela koje srce potvrđuje. Srce je smireno, ne strahuje od šeitanskog uticaja, niti uticaja dunjaluka. Dakle, jekin je smiraj srca ubjeđenje. Onaj koji je ubjeđen, on postupa, ubjeđen je u taj propis, postupa, smiren je na tome. Ne može ga niko poljuljati, ne može mu niko ubaciti sumnju u dotični propis. Ibn Qaim, rahimahullahu ta'ala, kaže čovjekovo dobro na oba svijeta neće se upotpuniti osim sa ubjeđenjem i sa zdravljem. Jekinom ubjeđenjem on odagnava od sebe ahiretske nedaće dok zdravljem odagnava od sebe dunjalučke, dunjalučke nedaće. Dakle, jekin, ubjeđenje, posebna je osobina. Osobina koja treba da krasi svakog vjernika i vjernicu. To je osobina istinskih vjernika. Onaj koji bude ubjeđen u svoga gospodara i sve ono što dolazi od njega, taj će se okorištavati Allahovim riječima. Allahovim jasnim ajetima, dokazima, znamenjima koje je dao Allah subhanahu wa ta'ala u nama i oko nas. Sa tim svojim objeđenjem, sa tom svojom čvrstom vjerom sačuvat će se džehennema. Uz Allahovu dozvolu, ukoliko doživi velike preznake sudnjeg dana, bit će obilježen kao istinski, kao istinski vjernik i uz Allahovu dozvolu ući će u džennet. Zato nastojimo izgraditi kod sebe ovakvu čvrstu vjeru ubjeđenje, da smo ubjeđeni u Allaha subhanahu wa ta'ala. Kako, na koji način, u tome uz Allahovu dozvolu govorimo u našim narednim emisijama. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da nas učini njegovim iskrenim i ubijeđenim vjernicima, oni koji će iskreno postupati prema Allahu subhanahu wa ta'ala i njegovim riječima i u sve to biti ubijeđeni. Molim ga, Allah, molim ga subhanahu wa ta'ala našeg gospodara da nas vrati njegove vjeri na najljepši način, da nas vrati njegove knjizi i sunnetu njegova poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam kao izvoru svakog ispravnog znanja na najljepši mogući način i molim ga subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti na tome sve do naše smrti.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 Oh.